Eta aldiuntan gue urteko bilana kulturan aldetik dugu eginen eta hortako ekedo Euskal Kultur erakundeko buian ganat jungitimeaz joanie etxe best gue egin hon Egin hun Bo, hala behaz uh, bai urtia abeatsa izan duk Zer bilduma egiten hukin hike? Be, gaiten jan bezala, izigarria behatxa izan dela hor hoita, bimila hoita hi urte hau. Guk agendan edatzen tiak, izumat, uh, eh, zain bat ekitaldi, igaiten tienak eta hegoalin ebai. Iparaldi antako mila bostehun ekitaldi, uh, ekitaldien berri eman jak gaurten. Eta nahi dik eh, izigarriko, uh, eta hain badela hor uh, urtean zehar agertu dena. Mm. Hmm. Bera, aurten berezitaxunik eh, edieiten duk edo ez bortxan? Bai, bai, bai, prefosta batzuk eh, berrikuntza, sorkuntza, guk eh, gu egain, uh, guk laguntzentiagu, ehun, eh, aukten laguntutiak, ehun eta hamazazpi projet. Eta horietan batuk ekitaliak, hoik uh, nausiak, jutan hoita hamar bat uh, laguntutiak. Bo, uzatiek batuk, eh, tulalaika, bertsurarien lagunak hor laguntzen txak uh, eh, bertsuai haien eh, antolatzen edo laguntzen eta hola, ba, nafogen eguna, mintzara sairu jama, bo, ba, ikusatiak, eta berrikuntza horrik italdietan aurtzen txan, uh, eh, jakurketa klubak, klubak batiela, han hor, uh, ipargaldien, Eta idazlien jinazten jinasten laguntu eta badakiat hamar bat uh, idaz lepu uh, ekitaldi tipi antolatu izan eta duziki joie important dela hor eh, laguntzia. Hala, hoi ikitaldien aldetik, geho sohkuntzan aldetik, e, bon, eh, izan duk, e, basen afajo lapurdi barnekalde hortan, e, kiu kabalkada izan behitia, eta izan duk bai mehaineko kakola da, ez etxit kabalkada bat, ikusgarri bat, herrikoi bat, eta prefosta pastoala mohoik jatiak, uh, eh, dantza ikusgarriak izan duteke bai sorkuntzak, uh, eh, bon, ba, pentsatzen diat uh, eh, ezagutzen duzien txingirika horrek arrakasta baduke uh, espeletako neskena eta erkartiak badoa ekitaldi dik, eta hola. Eta gu hauk uh, laguntzutiteak sorkuntza desberdinak, uh, ekilamber kantai musikala diskan eh, prestaketa laguntu diagu. Uh, eh, eh, egonaldi etan, uh, atabalen eta hegoaldian eta uh, konzertu bat egintzen pedetenian, uh, bai pedetenian zean um, Eta gio jakurketa edo um, idazliak e laguntu Uh, Josude Goni Garcia Olerkaia laguntu diagu eta Idoia Rodriguez uh, elkarbeka eta eta sinema bai prefosta kilikoketa egonaldia hor uh, eh, laguntiliagu uh, eh, ospitalia. Hmm. Bon, eh? <laughs> justoki, haipatu duk behaz, kabalkada hiu edo hiu eterdi izan zila, eta azken urteotan badik ur, hein bat urte kabalkadak libertimendiak lehenik geho hor e, kabalkadak Nula intelegatu edo arrakasta hoi edo? Ah, euh, bon, kabalkadak badik urte sumait hor uh, abiatu ziela, itxasunak abiatu zitien hor uh, herritarrek eta Xabier itzainan uh, uh, lanan ondotik. Euh, euh, eta bai, nure jan, be, jentek uh, kabalkada hoiekin, pastoalin bezala, nahi egan jokek, jentie biltzeko padabadik, herritarren biltzeko, dinamika herritar baten sortzeko pada, sohkuntzan, dantzan, uh, kantoin eta antzerkien preposta, baina usteat horrek, horrek eh, din eh, jentia bilazten holako jeietan, eta hain hobe, eh, hain hobe hain jokek, uh, hor bat jagu uh, palanka bat edo indar bat hor uh, uskan alde, uskan jabilpena alde, kulturan ezagutazteko eta Eztera hor, uh, azken urte horietan horren gatik. bezala behaz, irakurketa klubak abiatzen edo indartzen, hatik dantza eduizetak hoi aspaldidanik askar dela, eta ziak bai, eduizetak äh, hitzordien parte hein bat handi bat, e, äh, dantzai lotuik dela? Uh, baduk, baduk prefosta. I, uh, dantza ikusgarri, dantza... Topaketa, mena ez baizik, eh, otai baduk horre eh, ekitaldi hoietan, mena bai bai, dantza egitiratudik, askaraduk, mena nahasten ikuste diat ekitaldi hoietan, beste, beste ahruekin, muzikaikin eta bereziki eta antzerkiakin eta hola. Ba, Uh, voilà, geho, segur, uh, dantzan aldetik baiak sorkuntza, baiak idebek lan handi egiten dina transmisionian, bereziki hor abiatu diagu lan bat IDB uh, idebe eta konservatorioa ikin uh, izkibatzeko uh, ze bat um, nula euskal dantzan uh, um, kursuz baten uh, pentsatzeko algarrekin, geho hoi uh, aizago transmititzeko taldetan eta hola. Uh, bon, badikin da uh, edera bai, dantzan inguruan. Uh, amini bat uh, modelo edo eredu, eredu dela. Hmm. hmm. Bena jale bai indar fe, itzordu habosinak uh, eh, usu ikusten dienapu, uh, eh, tutzak kantali edo kontzertiak, eh, hoi bai? Bai, bai, bai, bai, bai, sigur, kantali kontzertu, go festival, guk uh, ehunt horietan edo hiotan hoita hamabi horietan, ekitali horietan, baduka, duk, usatu festival, edo, edo kontzertu, eta holako gaiz, eh? Bai, hmm. bai, bai, bai, bai, bai, bai, uh, Eta agian flaki, behaz hori indartxiak aipatu diagu, behaz izan kanto ala dantza, agian bai flakiagotuitzak e, eh, literatura hor errandu bai bik edo e, jakurlen klubak abiatzen zila, literatura eta antzerkiatuitzak e, eh, ez hain indartxe doa, ez hain hedatuik edo? Be, bai, ez duk haina ez ordein, antzerkia baduk, bat itiak justuki profesionalak hor asuteko ondamendia, jerki heratu dik uh, eh, lujaldian aurten, uh, geho, bai, behar jabaiak antzerkian eh, hoi, garatzeko dentze bat, uh, justu kipatzen dantzen, antzerkian egituk lanin justu ki nula bultzatu herri antzerkia, uh, Eta literaturan, uh, bon, eh, hoi, eh, uan <laughs> honekeago, uh, gu bat itiago hor deialdiak hor bi sorkuntza laguntzen diago, mena, surpriza honik heniak aurten, egiten behituk elkar beka, elkarrekin egiten behituk beka hoi, uh, Idoia aitatu haitatu izan, mena, jakin behar dik, sortzi jentek, iparraldeko idazlek, proje bat presentatu nahirik egan, bon, beste urtez, eh, nek ez aigutuk baten atzamaiteko, hor sortzi proposatu dira eta manean azazpiek uh, eh, projet interesen eta kalitatiboak uh, presentatu dira. Odin, bon, plaze egiten dik, uh, mena, badiagulan hor, berpisteko eta bardin jente hoien E, biltzeko eta ikusteko zerren behar abedian izkibatzeko, ahalantzatzeko aminio eta literatura xail hoi eta librien izkibatze hoi. Uh, bai, hor, e, bai, bisan kiratutuk, ahazuduk antzerki eta, eta literatura, bai. Mm. Eta bai, behaz, bildu gehitut zila idazleak ikusteko zer mentsdien, e, ez dira jakurle mentsa? Ah, prefosta. Eta hoi, bestalde egitu, <laughs> hori literatura mailan, eh, eh, bakik egiten haldiek gaihaldiek eh, antolatu indian, elkartuz gaihaldiek, ikusteko literatura zertan zen, ez zerren zin, Bon, kate osuan behar abaiak, idazle, uh, jakurle, oko behar titiak. Hori nahi gutuk, uh, muntatzen, jakurle guane motivatzeko, hor eragile talde batekin, bon, dagin urtsin ikusiko agertuko denez, nula ideia zean, eh, zuen lehen libri euskaz, uh, iakurtia dejafiua baten sortzi edo horak zerbait. Hmm. Justok iakurlegoa eskaz behitug argia. Eh, argi, horro behartitzak uh, bultzatu edo uh, harrotu, um, bas dantzane hola izan duk, uh, ala, behar di transmisioni, behar di erreferentziazko taldiak, sorkuntza laguntu, eta pen bai, otan amine behar eta basbatsa nik eh, espantxari hat bat bat guatuko dela eta azkartuko dela ahlo hoike bai. Hmm. Doidu ya, urentzeko, 2000 eta hogeita laua, eh, kulturan aldetik, hala gaisak hainbat bat eh, abantzilat ikusten eta jakiten baitututzie, nula ikusten duk edo, nula dukek hie duiko jakitez, ez dira seguen dauze abantzin jakitena halbena? Ba, e, gu bat statistika simple bat, e, aukten, e, e, aukten bai, Ehun eta hogei projekt pausatu pausatuk izan gu edo ialdian dagin urtzeko egin eta hiutan hoita hamar projeti uh, eh, pausatuk izan duk. uh, eh, eh, nahi tipituko ak, euskal kulturan uh, aktivitatia, uh, wala, baduk uh, wano habo dagin urtin, ordin, ene ustez uh, baduke, baduke gaiza. Uh, uh, geo guelan hor uh, be kalitatibuan zaintzia, uh, kultura bat uh, nula uh, garatzen ahalden, isk, nun iska jabiten den, hoi izan niko äh, gue edo gue irizpide bat, eta geho uh, zentzu, duna ebai, ez zikutuk folklorean eta hola ginko eh, edo folklore edo eh, topikoetan edo zetan, nahi diagio funtsesko eh, kultura bat uh, johatu eta zaintu, eta herriko bai, parte hartzailea, ordin uh, hoiko gure irizpidituk eta hortat hoi guk lehen lehenik uh, laguntuko diage, uh, euskal kultura hoi dagin urtean. Eta justoki, Udo izaik zentzu horta juiten dela? Be, depende, bai. <laughs> Ota ibaduk, geho baduk lan, eh? <laughs> Bai, bai, sumaitek, segur, integratu dela hoi, zer nahi kitaldi etan, be, euskan praktika guniak diela, hori merdela hoi lantu, beste zumait ez ditu kontzien, mena guelana duk uh, be partaide gija hortatia maiki ebai. Uh, eh, ala, ordin uh, eh, gehuag eta habo izan ditin, uh, hobe, hobe. <laughs> mena, bon, badia giran, badia giran. Tiaka, <laughs> bon, be, espeantzaz beteik virrentiko diagio, behaz horitaztez joan best gunila eke do Euskal Kulturerakundeko buia guekilan. Esker hanitz. Eskerrik hanitz, Simon,